yigirmanchi dars olloh lafzi olloh so'zining lomida nechta qoida bor ikkita qoida bor tafhim va tarqiq tafhim nima tafhim yo'g'on o'qish tarqiq nima tarqiq ingichka o'qish alloh lafzidagi lom qachon yo'g'on o'qiladi ya'ni tafhim bo'ladi o'zidan avvalgi harf ana o'sha olloh lafzidan avvalgi harf zammalik yoki fathalik bo'lsa misol rasulullohi bu yerda olloh lafzidan avvalgi lom kelyapti rasuldagi lom shu lomda zamma harakati turibdi zamma harakati bo'lganligi uchun o'zidan keyingi olloh lafzi o deb o'qiladi rasulullohi va azgina cho'ziladi keyingisi ham innalloha bu yerda innaning fathasi bo'lganligi uchun olloh lafzidan oldin fatha kelganligi uchun olloh lafzi yo'g'on o'qiladi ya'ni innalloha deb qachon ingichka o'qiladi o'zidan avvalgi harf kasralik bo'lsa misol billahi lillahi bu yerda billahida olloh lafzidan avvalgi harf b kasralik bo'lib turibdi shuning uchun billahi deyiladi keyingi misoldagi lillahi da ham demak lom kasralik bo'lib turgani uchun olloh lafzi a deb ingichka o'qiladi lillahi